նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահը հանդիպում է ունեցել բողոքի ակցիայի ներկայացուցիչների հետ։ Հանրահավաքներ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում եւ ավտոկայանի դիմաց։ Հույդա Արցախի կենտկոմը հայտարարություն է տարածել Ստեփանակերտում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Այնինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում, մեղմասած անթույլատրելի է Ղարաբաղում Հայաստանի առաջին նախագահի տեսակետը։ Շուշիի Եզնիկ Մոզյանի անվան արհեստագործական ուսումնարանում աշխատանքներ են տանում արևային էներգիա ստանալու ուղղությամբ։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա ամփոփագիրը։ Այսօր աշխարհը նշում է ագրեսիայի զոհ դարձած անմեղ երեխաների միջազգային օրը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 3-ին հանդիպում է ունեցել Ստեփանակերտում ընթացող բողոքի ակցիայի մի խումբ ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ հանդիպմանը քննարկվել են հունիսի 1-ին մայրաքաղաքում տեղի ունեցած միջադեպին եւ դրան հաջորդած զարգացումներին առնչվող մի շարք հարցեր։ Ստեփանակերտում շարունակվում են ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ ջոկատայինների եւ քաղաքացիների միջադեպից վրթովված մի խումբ քաղաքացիների բողոքի ակցիաները։ Նշենք, որ 3 Արցախի ազատամարտիկների նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի վերացննդի հրապարակում կազմակերպվել է խաղաղ հանրահավաք։ Ելույթով հանդես է եկել Արցախի հերոս, ազգային ժողովի падգամավոր, խորհրդարանի պաշտպանության անվտանգության եւ օրինապահպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ժաննա Գալստյանը սպասում, որ 30 տարի հետո այս տարիքում ես նորից ստիպված պիտի լինեմ միտինգ վարեմ։ Ճիշտն ասած, այն պատերազմից հետո, այն դժվարություններից հետո, այն կորուստներից հետո, որ մենք ունեցել ենք, իսկ թվացել է, որ միտինգների փուլը մնացել է 88-ին, 89-ին։ Ելույթներով հանդես է եկել նաև Արցախի ազատամարտիկներ, ովքեր եւս դատապարտել են Ստեփանակերտում ստեղծված իրավիճակը։ Այսօր Ստեփանակերտի ավտոկայանի դիմաց վերսկսել է հանրահավաքը։ Երեք նախագահի հետ հանդիպանը մասնակցած Դավիթ Սիմոնյանն ասաց, որ Բակո Սահակյանը խոստացել է բարձել միջադեպի հանգամանքները եւ պատժել մեղավորներին։ Երեք հանդիպել ենք երկրի նախագահի հետ Բակո Սահակյան։ Անջը նույնն է հրաժարական ուժային կառույցներին արդարություն տիրի մեր Արցախում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մեծիտան Անկիլիկյո Արամ առաջին կաթողիկոսը հերախոսազրույց է ունեցել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, քննարկելով Ստեփանակերտում տեղի ունեցող ցույցերն ու դրանց դրդապատճառները։ Մեծիտան Անկիլիկյո կաթողիկոսարանի պաշտոնական կայքեջից հայտնի է, որ Արցախի նախագահը վեհապար հայրապետին է ներկայացրել տիրող իրավիճակն ու խոսել դրա դրդապատճառների մասին։ Արամ առաջին իր մտահոգությունն է հայտնել Ստեփանակերտում տիրող իրավիճակի առնչությամբ ու զորակցություն հայտնել նախագահ Սահակյանին ու Արցախի ժողովրդին, շեշտելով, որ արկա մարտահրավերները պետք է լուծվեն փոխմբռնման մտնոլորտում, իսկ կողմերը պետք է առաջնորդվեն զգոնությամբ ու խոհեմությամբ, հերու մնալով Արցախյան վտանգությանը հնարավոր վնաս հասցնող մտնոլորտի ստեղծումից։ Այսօր Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը արտահերտ նիստ է հրավիրել։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Պատգամավորների նախաձեռնությամբ հրավիրված արտահերտ նիստի ինչպես պատճառը, այնպես էլ օրակարգային հարցերը հունիսի 1-ից Ստեփանագերտում ստեղծված իրավիճակի քննարկումն ու քննիչ հանձնաժողովի անդամների թվի հաստատումն էր երկուական հոգի հայրենի խմբակցությունից, ինչպես նաև մեկական ներկայացուցիչներ, դաշնակցություն, ժողովրդավարություն, շարժում 88 եւ վերածնունդ խմբակցություններից։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ներկայացրել է հանձնաժողովի ստեղծման հիմքերն ու օրենսդրական կարգավորումները։ Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը Արցախյան հանրության ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի ժողովի անդամների թիվը սահմանելու մասին։ Ղեկավարելով Սահմանադրության 121 օրգանոցի երկրորդ մասով Արցախյան ագրեսիան ազգային ժողովը որոշում է։ Առաջին Արցախյան ագրեսիան ազգային ժողովի քնիչ հանձնաժողով ձևավորել 6 պատգամավորից հայրենիք խմբակցության 2, դաշնակցություն ժողովրդավարություն շարժում ու վերացում խմբակցություններից, մեկական ներկայացուցիչներից։ Երկրորդ, ցույց որոշում ուժի մեջ է մտնում ազգային ժողովի կողմից ընդունվելու պահից։ Միաձայն 29 կողմ քվեով ազգային ժողովը հաստատել է քննիչ հանձնաժողովի կազմը Էդուարդ Աղաբեկյանի ղեկավարությամբ։ Այն կգործի 6 ամիս ժամկետով։ Այնուհետև խորհրդարանն անցել է օրակարգային երկրորդ հարցի Ստեփանակերտում հունիսի 1-ից կենցաղային հողի վրա տեղի ունեցած վիճաբանության եւ դրա հետևանքով սկիզբ առած հանրահավաքների արդյունքում ստեղծված իրավիճակի քննարկմանն ու դրանց լուսման հնարավոր տարբերակներին։ Ելույթներով հանդես է եկել 14 падգամավոր։ Քննարկումների բովանդակությունը կներկայացնենք եւ վաղվա մեր թողարկումների ընթացքում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ՀՈՒԻԴ-ը Արցախի կենտրոնական կոմիտեն հայտարարություն է տարածել Ստեփանակերտում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Վերջին երկու օրերին Ստեփանակերտում տեղի ունեցած իրադարձությունները գալիս են փաստելու այն իրողությունը, որ անօրինականության եւ ամենաթողության մտնոլորտը անթույլատրելի է եւ սպառնալիք երկրի անվտանգությանը, Մեր երկրի համար կարևորագույն արժեքներ են կայունությունը, ժողովրդավարությունը եւ քաղաքացիների իրավունքների իրացումը։ Օրենքի գերակայությունը վեր է ամեն ինչից, թե իշխանությունների եւ թե հասարակության համար։ Հույդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեն կոչյանում բոլոր իրավասում արմիններին իրավական դաշտում պատասխանատվության ենթարկել հունիսի 1-ին տեղի ունեցած միջադեպի մասնակիցներին։ Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է գտնում միջոցներ ձեռնարկել բոլոր այն պաշտոնատար անձանց նկատմամբ, ովքեր վերոնշյալ եւ նախկինում տեղի ունեցած նման դեպքերի բaragայում իրենց պաշտոնաբարման ընթացքում թույլ են տվել թերացումներ ու բացթողումներ, ասվում է հայտարարության մեջ։ Այնինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում, մեղմ ասած անթույլատրելի է Ղարաբաղում։ Այդ մասին ilur.am կայքում հրապարակված հոդվածում նշել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հոդվածում մասնավորապես ասվում է, որ բողոքի զանգվածային գործողությունները եւ իշխանությունների վրա ճնշումները պատերազմական վիճակում գտնվող պետության համար կարող են աղետալի հետևանքներ ունենալ որ զանգվածային բողոքի առիթ հանդիսացած միջադեպի մեղավորները խստագույնս պետք է պատժվեն, գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ ոք չի կարող առարկել։ Այս կապակցությամբ ԼՂՀ նախագահը եւս հստակ հավաստիացում է տվել։ Սակայն ուժային կառույցների, ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության ղեկավարների հրաժարականի պահանջի կատարումը ցաներ հարված կլինի ԼՂՀ իշխանական համակարգին, ինչից չեն հապաղի օգտվել մեր հակառակորդները։ ԼՂՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը բանակից հետո Ղարաբաղի անվտանգության ապահովման կարևորագույն հաստատություններն են, որոնց չի կարելի ցնցումների ենթարկել։ Հոդվածում նշվում է մեջբերում ենք, քանի որ պահանջները հասցեագրված են Բակո Սահակյանին, Նրա խոսքը, որքան էլ հեղինակավոր, համոզիչ չի լինի բողոքավորների համար։ Անհրաժեշտ է մի երրորդ չեզոք կողմի ակտիվ միջամտությունն ու հորդորը Ղարաբաղի ներքաղաքական կայունությունը վերականգնելու եւ պետական մեքենայի անխափան գործունեությունն ապահովելու համար։ Այդ կողմը դեռևս 1993 թվականից իրեն պաշտոնապես Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության գերաշխավոր հայտարարած երկրի Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր Արցախի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանն ընդունել է Օնտարիոյի օրենսդիր ժողովի նախկին խոսնակ, Օնտարիոյի նախկին parlamentaryanերի ասոցիացիայի նախագահ Դեյվիդ Օրներին։ Վահրամ Բալայանը հույս է հայտնել, որ Դեյվիդ Օրների գործադրած ջանքերը նորից կհաղորդեն հայ-կանադական հարաբերությունների ամրապնմանը։ Կարծում եմ այն փոփոխությունները, որ տեղի են ունենում Արցախում վերջին տարիներին, վկայում են այն մասին, որ մենք ժողովրդավարության ինստիտուտների ստեղծման ճանապարհին հաջողություններ ունենք, նշել է Վահրամ Բալայանը։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալն անդրադարձել է խորհրդարանում կուսակցությունների ներկայացվածությանը։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Դեյվիդ Ուորները նշել է, որ շատ տպավորված է իր առաջին այցով Հայաստան եւ Արցախ նաև բացահայտել երբեմն ցանկությունը վավերագրական ֆիլմ նկարահանել այս երկու երկրների ժողովրդի մասին։ Հիմնական խնդիրը անվտանգության խնդիրն է եւ միջազգային հանդրությունը պարտավոր է առնվազն հարգել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ հասցեագրված դատապարտել Ադրբեջանի կողմից վարվող ապակառուցողական քաղաքականությունը, ընդգծել է Դեյվիդ Ուորները։ Արցախում արկա են արևային էներգիա ստանալու բոլոր նախադրյալները։ Շուշիի Եզնիկ Մոզյանի անվան արհեստագործական ուսումնարանն արդեն սկսել է աշխատել վերականգնող էլեկտրաէներգիա ստանալու եւ այդ ոլորտի մասնագետների պատրաստման ուղղությամբ։ Յուրա Վանյանի ռեպորտաժը։ Էլեկտրատեխնիկայի, ռոբոտատեխնիկայի եւ էներգետիկ ոլորտները Շուշիի Եզնիկ Մոզյանի անվան արհեստագործական ուսումնարանը դիտարկում է որպես ռազմավարական նշանակության ուղություն։ Ուսումնարանի տնօրեն Վասպուրակ Կարապետյանն այս ոլորտի մասնագիտությունների զարգացման ուղղությամբ նախատեսված աշխատանքների մանրամասներն է ներկայացնում։ Սեպտեմբերից մենք արդեն սկսելու ենք արևային էներգետիկայի ավելի խորացված դասընթացներ, որպեսզի առաջին կիսամյակի վերջում արդեն մենք լիովին կարողանանք արևային էներգետիկայի մասը ավարտենք, հիմքը դնենք արդեն արդյունաբերական ռոբոտատեխնիկայի եւ ավտոմատացման համակարգերի, որը արդեն հաջորդ տարի մեր նորաստեղծ լաբորատորիային, որ մի ամսվա պատմություն ունի արդեն, այնտեղ մենք սկսենք արդեն արդյունաբերական ավտոմատացման դասընթացները, որը որ շատ պահանջված է։ Ուսումնարանի աշկերտներն արդեն շուրջ 10 արևային ջրատակացուցիչ են տեղադրել, այդ թվում ուսումնարանում։ Այստեղ նաև 3 կիլովատ հզորությամբ ֆոտովոլտային կայանն է տեղադրվել, որն ապահովում է կրթօջախին անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի որոշ մասը։ Վասպուրակ Կարապետյանի խոսքով ուսումնարանը պատրաստում է վերականգնվող էլեկտրաէներգիայի եւ մոնտաժողներ եւ սպասարկողներ։ Երկու մասնագիտությամբ սովորում են հենց արևային ջրատաքացիչների թե մոնտաժումը, այս սպասարկումը, ու շուտով մենք մասնակցելու ենք նաև նոր մեկնարկող շատ հետաքրքիր եւ շատ օգտակար ծրագրի, դա Խարինտակ համայնքում ամբողջ համայնքի ընտանիքների համար արևային ջրատաքացիչների տեղադրումն է, որը որ իրականացվում է Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի միջոցներով։ Իսկ Արցախի բոլոր համայնքներն են բարենպաստ արևային էներգիա արտադրելու համար թե Մենք բոլորովին վերջերս ձեռք ենք բերել Արցախի Հանրապետության արևային քարտեզը, որը միջազգային հեղինակավոր ընկերությունների կողմից է մշակվել։ Շատ ինտենսիվ արև կա հիմնականում Հադրութի, Քաշաթաղի, Խարվաճարի շրջաներում, բայց դա հարաբերական է, այնպես չի որ մյուս շրջանները չունեն։ Ուղղակի ամենաինտենսիվը դրանք են, բայց մյուսները էլի շատ լավ են։ Էներգետիկ ոլորտի ծրագրերում պետական աջակցություն կա, թե զուտ հիմնադրամի շրջանակներում։ Առայժմ հիմնադրամի շրջանակներում ստեղծվում է, բայց շատ հնարավոր է, որ նաև պետական աջակցությամբ շատ հաստատություններ, կազմակերպություններ իրեն կարողանան ստանալ։ Դա ուղղակի ժամանակի խնդիր է։ Այս ոլորտի հետագա զարգացումն ապահովելու նպատակով մեկ ամիս առաջ ուսումնարանը խոշոր նվիրատվություն է ստացել՝ մի ամբողջ կոնտեյներ ռոբոտատեխնիկա եւ ավտոմատացման համակարգեր։ Դա կրթօջախին հնարավորություն է տվել հիմնելու էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների համար նախատեսված երրորդ լաբորատորիան։ Վասպուրակ Կարապետյանը տեղեկացրեց նաեւ, որ ամռանը ուսումնարանը Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի նմանատիպ մի լիցեի հետ անցկացնելու է համատեղ փորձ ուսուցում։ Դա կարևոր է հատկապես այն տեսանկյունից, որ էներգետիկայի ոլորտը շատ արագ է զարգանում եւ անհրաժեշտ է հետ չմնալ զարգացումներից։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Մայիսի 28-ից հունիսի 4-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 35 տեղեկություն։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 3, տեխնատին բնույթի 2 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 12 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան 63, վերելակի 61, հիվանդի տեղափոխում 1, օցի հայտնաբերման 3 դեպք։ Մայիսի 28-ից հունիսի 4-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 5 դեպք։ Հանրապետության տարածքում անցած շաբաթվա ընթացքում կարկտահարման վտանգի պատճառով հակակակտային կայանները գործարկվել են 6 անգամ։ Հունիսի 1-ին կարկտահարվել է Ստեփանակերտ քաղաքը եւ Ասկերանի շրջանի Խնածախ համայնքը, Տեղացած կարկուտի տրամաչափը կազմել է 0.5 տասնորդակայինց 2 սանտիմետր։ Վնասի չափը ճշտվում է։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենգզինամթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման երկու դեպք է գրանցվել։ Մայիսի 30-ին Մարտակերտի շրջանի արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ նույն քաղաքին Ալբանդյան փողոցում հայտնաբերվել է զինամթերք։ Նախնական տվյալներով մեկ միավոր P1 տիպի ձերքի նռնակ, առանց պայթուցիչի։ Հունիսի 3-ին Մարտունու շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Մարտունի քաղաքի Սարգսյան 16 հասցեի բնակիչը նույն շրջանի Մուղանլու կոչվող տեղանքում հայտնաբերել է զինամթերք, նախնական տվյալներով մեկ միավոր գնդիկաբեկորային ավիառումբ։ Բոլոր դեպքերում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խումբը հայտնաբերված գտածոները պահեստավորել է հետագա վնասազերծման համար։ Դուգլաս Մակլորեր Այսօր աշխարհը նշում է ագրեսիայի զոհ դարձած անմեղ երեխաների միջազգային օրը։ 1982 թվականի օգոստոսի 19-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ցնցված լինելով Իսրայելի ագրեսիայի զոհ դարձած անմեղ Պաղեստինցի եւ Լիբանանցի երեխաների հսկայական թվով Պաղեստինի հարցով հատուկ արտակարգ նիստին իր բանաձևով որոշում կայացրեց յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 4-ը նշել որպես ագրեսիայի զոհ դարձած անմեղ երեխաների միջազգային օր։ որ Այն նշվում է 1982 թվականի հունիսի 4-ին Բեյրութի եւ Լիբանանի մի շարք այլ բնակավայրերի վրա իսրայելական օթուժի կողմից առաջին օթային հարձակման տարելիցին, որի ընթացքում մեծ թվով խաղաղ բնակիչներ էին զոհվել, այդ թվում նաեւ երեխաներ։ Օրվա նպատակը ֆիզիկական բռնության, բարոյահոգեբանական եւ հոգեվոր ճնշման ենթարկվող աշխարհի բոլոր երեխաների ցավը եւ տարապանքները զգալու փորձն է այսօրը հաստատում է ՄԱԿ-ի հանձնառությունը նրանց իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Մարզասերների համար Արցախի ձյուդոյի ֆեդերացիայի Սան Սոսե Բալասանյանը, ով մեկ ոսկե ու մեկ արծաթե մեդալներ է նվաճել, օրերս հունիսի 1-ից 2-ը Սերբիայում տեղի ունեցած Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունում այսօր վերադարձավ հայրենի եսերք Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսակիր մեր հայրենակցին դիմավորելու եւ շնորհավորելու համար այսօր Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի սաները հավաքվել էին Մենք ենք մեր սարերը հուշարձանի մոտ։ Գոտիներով Մշամարտի եւ Կազախ Կուրեսիի Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությանը Սոսե Բալասանյանը նվաճել է միանգամից երկու մեդալ՝ մեկ ոսկե եւ մեկ արծաթե։ Պատմելով մրցաշարի մասին նա նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնեց իր մարզիչին։ Նախ ասեմ շնորհակալություն իմ մարզիչին, ջյուդոյի մարզիչ Իվան Այսբեկյանին, որ ինձ կարողացավ պատրաստել եւ հասանք մեծ բարձունքի։ Առաջնությանը Հայաստանի ազգային մարզաձևերի ֆեդերացիան եւ Կոխի ֆեդերացիան համատեղ հավաքական էին ներկայացնում իդեմս Սոսե Բալասանյանի 55 կիլոգրամ քաշային կարգում եւ Գոր Մկրչյանի 70 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Վերջինս երկու մարզաձևերում էլ գրավել է երրորդ տեղերը, իսկ թե ինչպես է Սոսեն հասել իր հաղթանակներին, պատմում է նա ինքը։ Առաջին օրը մրցեցի գոտիներով ըմշամարտը, որտեղ 5 հոգու տարամաքուր հաղթանակ եւ գրավեցի առաջին տեղը եւ որոշեցինք երկրորդ օրը կազախական ըմշամարտեր դա էլ մասնակցեմ։ Մասնակցեցի, ելի երկու հաղթանակ տարա եւ մեկ պարտություն եւ երկրորդ տեղ գրավեցի։ Մարզիկի ձեռքբերումը նաեւ նրա մարզիչի ձեռքբերումն է։ Արցախի ձյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանը մեծ զրույցում մարզիկներին համեմատեց երկրի դեսպանների հետ։ Նրանք գնում օտար դոլար երկրներում բարձրացնում են մեր դրոշը, հնչեցնում մեր օրհներքը, ինչպես կարող ենք չհպարտանալ նրանցով հասկանալի է հպարտությունը մարզիչի համար երեխան ցուսակյամ 5 սուատ կա գտնում է Սերբիայում եւ գրամ առաջի մրցանակային տ եւ դառնում է Եվրոպայի չեմպիոն եւ երկրորդ օրը գտնում է Կազախստանի կորասում եւ 4 խոհատքում ինքը գրամ է երկրորդ մրցանակային տ այս հպարտությունն է մեր երեխան գնացել է Սերբիա եւ բարձրացրել է Ղարաբաղի դրոշը եւ հասկանալի Հայաստանի դրոշի տակ գիմնը նվագեց եւ մեզ հետ բոլորին հետ հպարտությունն է Յուլիա Վանյան այսօր